Ось я надумаюся. Прийду сьогодні ввечері і викажу. Скільки разів запрошував, ніколи не приходила. Ірина не пускала. Та й ви тоді були моїм начальником. Тепер це може зашкодити вашій репутації. О, моїй репутації вже ніщо не зашкодить. Навпаки, якби побачили нас удвох, була б гарна реклама. Нині порядних не люблять тільки вдають, що люблять. Оце як познайомиться хтось з тобою. Спробуй, скажи йому, що я не така, зразу голоблі назад. Ох, язичок у вас. Йому було приємно вести з нею таку розмову, і їй теж. Усе тут жарт. А за тим щирість і чистота помислів, взаємна повага і шаноба. Про це знали обоє. Ніколи не говорили, а воно в чомусь конденсувалося і обопільно приймали ті хвилі. Від Ірини він також знав, що клава гарна господиня до кінця віддана хворій матері й синові. Здається, скарб, а не дружина. Тоді чому в неї така репутація? А зрештою як їй триматися. Не будь солодкою, бо розлижуть, не будь гіркою, бо розплюють. Цю примовку казала часто. Заміж їй тепер вийти нелегко, розведениця з дитиною. Знаходяться всілякі п'яниці, теж розведені, здебільшого ледацюги, такі, що не дорожили власними родинами або ті, що побували в жінки під черевиком і вирвалися на волю. Тепер таке часто. Жінка тримає на собі дім і заробляє майже стільки, скільки чоловік. Який він у дідька голова сімейства? Підданець. А кожен підданець хоче вирватися на волю. Якби я не знав, що це у вас самозахист. Мені захищатися ні для чого. Я мушу нападати. Ну ну, не наговорюйте на себе зайвого. Клава зітхнула. Зайвого, мабуть, не треба, але і я що? Що до вас була, як вам сказати, може, в чомусь винувата. Ви винуваті? розвів руки Тищенко. Клава швидко поглянула на Ірину, відвела погляд. Ірина спалахнула і теж відвела очі. Вона зрозуміла все. Клава звинувачує себе, що не втримала її, не стала на заваді її коханню з іршею і переживає по-справжньому. Спочатку вона навіть під'юджувала. То була гра жарт потім намагалася зашкодити, але теж без зусиль. Сподівалася, що то службовий флірт. Він прокисне сам по собі. Тепер каралася за свою короткозорість. Тим же язичком, одним словом, пробачте у загальних рисах. Як це пробачити в загальних рисах? не погодився Тищенко. Я звик до конкретності. Та це так, замітала за собою слід клава. Швидко поглянула на годинник, заспішила. Ой, мені треба йти до Ніни. Пробачте, і вибігла. Тактовна жінка, сказав Василь Васильович і сів зарубані в стіл. Розглянувся. Стіл як стіл. Здається, ніяких міток Рубан на ньому не залишив. Хіба що ота чорна пляма, мабуть, поклав колись цигарку, пропалив. Ніяких міток на столі. Тільки на столі, а в моїй душі, Ірининій, клавиній, в душі отого генерала все це глибокі карби. А він